jang qilar er yigitlar g'ayratli sher yigitlar din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon Allohga ahdi bo'lar ham jiddu jahdi bo'lar jannatda taxti bo'lar bo'lsa iymon jang qilar er yigitlar g'ayratli sher yigitlar din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon Allohga ahdi bo'lar ham jiddu jahdi bo'lar jannatda taxti bo'lar bo'lsa iymon qaytmaydi bayatidan qo'rqitar haybatidan dil to'lar g'ayratidan bo'lsa iymon qaytmaydi bayatidan qo'rqitar haybatidan dil to'lar g'ayratidan yigitlar g'ayratli sher yigitlar din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon Allohga ahdi bo'lar ham jiddu jahdi bo'lar jannatda taxti bo'lar bo'lsa iymon jang qilar er yigitlar g'ayratli sher yigitlar din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon Allohga ahdi bo'lar ham jiddu jahdi bo'lar jannatda taxti bo'lar bo'lsa iymon xalq yo'lda hayot qurar har damda haqda turar yovni har joyda urar bo'lsa iymon xalq yo'lda hayot qurar har damda haqda turar yovni har joyda urar bo'lsa iymon jang qilar er yigitlar g'ayratli sher yigitlar din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon Allohga ahdi bo'lar ham jiddu jahdi bo'lar jannatda taxti bo'lar bo'lsa iymon jang qilar er yigitlar g'ayratli sher yigitlar din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon allohga ahdi bo'lar ham jiddu jahdi bo'lar jannatda taxti bo'lar bo'lsa iymon umrida g'oya bo'lar dinga g'oya bo'lar ummatga soya bo'lar bo'lsa iymon umrida g'oya bo'lar dinga g'oya bo'lar ummatga soya bo'lar bo'lsa iymon jang qilar er yigitlar g'ayratli sher yigitlar din bo'lsin der yigitlar bo'l bo'lsa iymon Allohga ahdi bo'lar ham jiddu jahdi bo'lar jannatda taxti bo'lar bo'lsa iymon jang qilar er yigitlar g'ayratli sher yigitlar din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon Allohga ahdi bo'lar ham jiddu jahdi bo'lar jannatda taxti bo'lar bo'lsa iymon But bo'lar chiddatida diniga xizmatida ichra izzatida bo'lsa iymon But bo'lar chiddatida diniga xizmatida el ichra izzatida bo'lsa iymon Jang qilar er yigitlar g'ayratli sher yigitlar din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon Allohga ahdi bo'lar ham jiddu jahd bo'lar jannatda taxti bo'lar bo'lsa iymon jang qilar er yigitlar g'ayratli sher yigitlar din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon Allohga ahdi bo'lar ham jiddu jahd bo'lar jannatda taxti bo'lar bo'lsa iymon jang qilar er yigitlar er yigitlar er yigitlar er